А темата носи наслов ненадејни случувања и повторно во контекст. Не знам зошто ми тоа духот ме тера еве половина година, може да и повеќе, да зборувам на теми за последното време. Дали може би затоа што чувствувам, а јас верувам дека сите ние чувствуваме дека живееме во последно време. Ненадејни случувања. И навистина, случувањата кои што веќе се во ек, но и допрва тие што ќе дојдат, ќе бидат со таква природа. Ненадејно ќе дојдат. Ќе чукнат на врата. Ти, ние сакали или не? Еве забележите што се случува. Ураган по ураган. Земјотреси тамо во Мексико, веќе втор. Не знам, Ирма, па сега Марија, па не знам кои се други, како, како ги крстат и кој ги крсти, кој им кум, не знам, ама не е ни битно тоа. Битно е тоа што луѓето од ненадеж, иако нели, се најавуваат промнозата, се дава, доста е прецизна во последно време, се, меѓутоа, тоа што сте го стварале, со години одеднаш го губите. Посебно, да, и може и животот. Еве сега ќе спомнем еден момент од 1969 година со еден ураган, Камил, Камила, така некако се вика, кој удрил на бреговите од Мисисипи тогаш. До тогаш еден од најјаките. Со ветрешта околу 300 км на час, значи таа пета категорија, како што тие нарекуваат, најсилна. Во тој ураган загинале 259, значи 259 жртви имало. Но интересен е моментот каде што шефот на полицијата и дел од полицијата кои што биле задолжени да ги предупредат луѓето, меѓу другото и од тоа мало градче Пес Кришчен, така се вика, на самиот брег се наоѓа. Значи, шефот на полицијата кој што бил задолжен да ги предупредува, да ги подсетува луѓето на предупредувањето за евакуација, затоа што доаѓал именуваниот ураган, а, забележал некој млад човек со пиво во рацете на балконот на таму, втори, трети спрат од некој хотел, некој пансион таму, и му подвикнал, го подсетил дека треба да се евакуира. Овој почнал да се исмела и во тој момент излегле уште неколку млади лица и рекле, ма каков ураган, ние сме во ек е, е, е, нашата забава и ние забавата нема да ја прекинеме за никаков ураган и одбиле да се евакуираат. Местото било сбришено, вклучувајќи ги, ги овој пансион, односно овој хотел тамо што и да било, 23 загинале, мислам дека според оно што почитав само еден преживел од тие, за да раскаже подосна, но и оној шефот на полицијата кој што сето тоа ќе го каже. Зошто одбиле да се евакуираат е прашањето. Дали може би? не верувале на прогнозата, дали може би сметале дека сепак не е толку јак и разорен ураганот, па за да мора да бегаат, дали биле премногу самоуверени, дали не им се живеело, кој знае што е. Неги значи? тоа го одбиле предупредувањето. Денеска, читав, пред две недели, мислам, како беше оној Ирма, или како се каше ураганот, актуелен, Поготово не го привлече внимнијето затоа што нели одеше беше упатен кон Флорида, па Цеце тука во тој контекст нели беше а, а, споменува на често пати дома и ураганите сепак гледаме дека се се посилни без оглед на тоа дали тоа е човечка рака во прашање или пак самата природа, односно гјаволот кој што вели Елен Вајд во големата борба добро ги проучува тие метеоролошки услови, услови и природни услови за да направи што е можна поголема штета и жртви, сепак колку се посилни и поразорни, одземаат се помалку жртви. Знаете ли зошто? Еве, забележавме, читаме, иако очигледно е дека поголем број од жртвите се случуваат на овоние по-сиромашните, по-не толку обезбедените места. Значи, е, сега гледам, мислам дека Марија удира на Порто Рико, Ама Куба беше предходно зафатена, па Доминика и така натаму. Но зашто помалку жртви? Од проста причина што луѓето се поблаговремено сега информирани и поточно се а, а, предпоставува патеката на тој ураган. Значи, видите колко е битна информацијата, да се знае а, дека се спрема, доаѓа ураган и по која патека ќе се движи. Дали ние како христијани во однос на другиот свет сме добро информирани и кукава е таа предност да бидеш добро информиран во однос на бурата која што надоаѓа на овој свет. Кога мислам на бура, не мислам на ниједен ураган, туку општо на неволите кои што дајат на овој свет, затоа што живееме во последно време. Тоа и текако е една голема предност за христијанинот, пазите. Да знаете нешто што другите не го знаат. Знаете, Стои во Свето Писмо дека луѓето ќе умираат, не знаејќи, од страф, значи, не знаејќи од она што доаја. Меѓутоа, дали ние знаеме, колку ние знаеме, да читаме во прво послание до Солуњаните, многу силни зборови на Павле, прво послание до Солуњаните, пета глава, од 3 до 6. Прво послание до Солуњаните, пета глава од 3 до 6. кога ќе речат мир и безбедност. Денеска сите политички сили или се во светот се стреми кон кон безбедност, кон мир, кон некоја сигурност сакат да створат, меѓутоа тоа сакат да го створат на многу чуден начин, предизвикувајќи на пред хаос. Меѓутоа тоа е тоа кога гјаволот води некого најголемиот манипулатор. Знаете дека <clears throat> таму се е испревртено. Кога ќе речат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе падне погибел на нив. Еве, Светото Писмо го потврдува тоа, дека случувањето ќе бидат ненадејни. И ќе се случуваат брзо, Елен Вајд во еден свој цитат вели, како на филмска лента ќе се одвиваат настаните во последното време. Замисли си, за саа, и ќе изгледате еден филм и едно чудо настани во него. Како ќе падне погибел на нив како болка, на трудна жена и неке и избегаат, но вие, браќа, не сте во темнина. Та денот да ве затече како крадец, што сака да каже. Ова за вас не е непознато. Вие треба да го знаете, вие сте информирани. Ова треба да е за очекување. Зошто вие сите сте синови на светлината и синот, синови на денот, не и припаѓате на ноките, ниту на темнината. И така, да не спиеме како другите, туку да бдееме, да бидеме трезвени. Три нешта кои што ги гледаме во овој текст. Дека случувањата ќе бидат ненадејни, тоа јасно се гледа. Но, втората работа, без оглед на тоа, ние не треба да бидеме изненадени. Затоа што тоа е за очекување, тоа ни го открива Бог <clears throat> преку своето писмо. И трета работа, да бидеме трезвени и да бидеме подготвени. Мораме да бидеме будни и не само во однос на нашиот живот, како што проучававме во пуката. Таа будност наша треба да <clears throat> манифестираме на тој начин што ќе ги предупредуваме и другите за она што иде на нашата земја. Цитатот Елен Вајд во осмо сведоштво, <clears throat> или мож, на страна 28, или може да го најдете во книгата Последните настани. Вели, престапите речи си ја достигнале границата. Елен Вајд пишува во своје време, значи. Престапите речи си ја достигнале границата. Која граница ја достигнале престапите во наше време, може само да се запрашаме. Во светот завладеа конфузија. Овај, ова се и пророчки зборови упатени за иднината. Во светот завладеа конфузија. Зарем не сме сведоци на такво нешто? И голем ужас наскоро ќе ги обземе човечките существа. Крајот е многу близу. Но продолжува цитатот вели, ние кои ја знаеме вистината, треба да се подготвуваме за она што наскоро ќе го снајде светот како големо изненадување. ние ја знаеме вистината. ние треба да се подготвуваме за оно што светот ќе го зафати како големо изненадување. Ќе бидат затекнати, ќе бидат изненадени луѓето во светот од сето она што се случува. А тоа ќе биде на некој начин комбинација од случување во разни поли, и политичко, и економско. И еве, гледаме природни катастрофи. Сега да отвориме откровение 18 глава, први стих. 18 глава, први стих. Тука највеќе се задржиме. Стихот започнува со зборовите потоа видов друг ангел. После што? Што подразбрева потоа? После она што се случува во 17 глава, нели? Како продолжеток на тоа. А што се случува во 17 глава? Таму нели го имаме описот на големата блудница Вавилон, жената што јава на звер, така натаму и сега стигаме до 12-13 стих, ако забележавте низ многу од овие мои а, проучувања, ги цитирам овие стихови, затоа што токму се однесуваат на последното време. Живееме во времето на издигнувањето на новиот светски порадок. Вели 12 стих и 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви, кои уште не зацаруваа, но ке ја примат царската власт со зверот, фала му на Господа за еден час, Значи, колку и да тоа значи, не се задржувам на значењето на тарењето на времето, ќе биде кратко. Ке се зацарат тие 10 цареви и овие вели се истомисленици, па ке му ја предадат својата сила и власт на зверот, на кој звер, на оној кој што е опишан во, во, во предходно, во 17 глава. Кој звер е тоа? Папскиот систем. И сушност тоа е системот на спојување, на спој на државата и црквата, каде што црквата го раководи целиот систем или црковните водачи, а, како што гледаме, значи во 17 глава таму на почетокот жената го јават звер. Што самото по себе јасно кажува кој раководи. Но како и да е, овде ги гледаме царевите, кои што се световните власти. Зверот или папството, тоа е верска, религиозна власт. Бројот 10 е интересен овде исто така. Знаете ли дека не случени се бројките во Библијата? Мислам, ние тоа го знаеме. Бројот 7, кој што е, може би, најприсутен во книгата на Откровение, кој што значи што? на совршенство. Бројот 12, исто така, некоја слична, слично значење може да му дадеме целостност. А, број 3 имаме често пати. Мегутоа бројот 10, на што ви асоцира од ве вака? На што прво би ви асоцирал бројот 10? 10 заповеди, точно. Бројот 10 е а, символ на божествениот поредок. Послушност кон божествениот поредок. Може да бидат 11 и 9, ама ете, Господ ги дал 10. Е, што мислите, што значи ова собирање на тие 10 цареви, истомисленици, ке добијат власт за кратко, како се воспоставува власт? Ова е желбата да се воспостави човечки поредок. Тој нов светски поредок, тој е човечки поредок. Да се урне божествениот поредок, а да се воспостави човечки. Па ние сме сведоци. Се повеќе повеќе се гази Божиот закон. И тоа гордо го газат. Пркусат, му пркусат на Господа. Самото тоа кажува дека уште многу малку крајот ќе дојде, затоа што Господ нема да трпи такво нешто. Колку и да е долго трпелив. Но се, да продолжиме со првиот стик. Значи, потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт и земјата се осветли од неговата слава. Среде обидот на овие 10 цара, на воспоставување на тој нов светски човечки поредок, ние имаме, што имаме? Имаме остаток, имаме Божи народ, кој што ќе ја осветли целата планета Земја со Божјата слава. На кој начин? Проповедајќи го Евангелието и живеејќи христијански, вистински живот, по духот. Што е Божјата слава? Божјот карактер, Божјата добрина, тоа што ќе се огледа во овој Божји остаток И навистина е величествено да, да се каже, да, да се прочитаат овие зборови дека целата земја ќе се осветли од неговата слава. Често пати се прашуваме, нели, како тоа успеале 12 мината да, да го освеја, така да кажам, со Евангелието целиот тогашен свет. Па не со своја сила, не со човечка сила, туку со духот. Така и во последно време, нели, очекуваме позен дош, излевање на духот свети врз остатокот, црквата на остатокот. И кој што со сила ќе го проповедат Евангелието, ќе биде осветлена целата земја. Секој ќе слушне и секој ќе може да донесе одлука. Тоа е во времето кога, ке, кога се воспоставува новиот светски поредок. Кога од една страна имате човечки поредок, газање на целиот морал, на се што е, што значи морал, што значи божествено, што значи добро, од друга страна имате човечки поредок кај што наводно се почитуваат правата на сите и така натаму, а всушност се гази моралот. Се гази оно што е добро, што е божествено. Како што веќе спомнавме и во поуката, значи, наспроти материализмот, наспроти себичноста, че го имате Божиот народ кој што ќе промовира љубов. ќе живее љубов. Тоа е Божиот карактер. Видете, тоа нема да биде лесно, како што, нели, често пати спомнувавме Ное. Ное заедно со другите седум члена во своето семејство. Осум души наспроти целиот свет. Како му било на Ное? Да издржи во сите тие <clears throat> во спротиставеността, значи, кон целиот свет. ќе се случи исполнување на она пророќство и всушност кој што окажува и Авакум во втората глава 14 стих, значи Авакум 2.14. Слични зборови како во Откровение 18.1. Еве што вели, Авакум 2.14. Зашто земјата ќе се наполни со знаењето на Господовата слава, како што водите го покриваат морето. Целата земја ќе слушне, ќе биде сведок на тоа што значи Божи карактер – наспроти расипаноста, гревот, оној човечки поредок, кој што ќе се издигнува и кој што ете ке сака да завладее и пак ќе кажам фалама на Господа за кратко. Продолжуваме понатаму во 18 глава Откровение. И вели втори и трети стих. И извика со силен глас велејки ангелот, значи падна падна големиот Вавилон. Што е ова? Ова е втората ангелска вест, така? кој што имаме во 14 глава Откровение. И стана, тоа е тој нов светски поредок, тоа е тој систем, човечки систем, тоа е всушност Вавилон, Библијата го нарекува Вавилон. Што стана Вавилон? Што ќе стане? Станува веќе. Демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови. Па не случайно зборувавме за спиритизмот во предходните две предавања мисичи. Кој ги води тие челници, тие политички или не знам какви све лидери во овој свет, за да загосподарам со светот? Кој ги води? Директно ги води гјаволот. Некои од нив имаат директна комуникација. Вавилон ќе стане демонско живеалиште за солнечно на сите нечисти духови. Па не ни е чудно зашто се случуваат некои работи во тој правец, како што се случуваат. Вообшто не треба и вели за солнечна на сите нечисти и гадни птици. Зошто сите народи, продолжува понатаму стико, вели, пие од виното на ензиното распалено блудство. О, народите се испијанија. Знаете што знаете, значи да пиете вино? Да се испијаните? Тоа значи да не можете трезвено да размислувате. Што читавме во Солунјаните? Значи, Божиот народ треба да бдее и да биде трезвен За разлика од народите, од царевите, земните цареви блудствуваа со неа, со Вавилон. И земните трговци се збогати од низината претера на раскош. Внимавајте, кои се земните трговци? Овде веќе влегуваме во економската сфера. Значи, тоа се оние кои што го финансираат тој систем. Масони, банкари, Сорос, Морос, не знам, Ротшилд, Рокфелер, сите тие. Се е тука, се е тука да не ги спомнуваме. Земните трговци, земните цареви, народите се испијанија од виното, меѓу другото, нели, тука се тие лажни науки кои што а, се провлекуваат низ верувањето на сите други верски заедници и така натаму. И не само тоа. Че значи, пијан човек, напијан човек, не може трезвено да размисли, Не знае што е хоризонтално, не, не знае што е вертикално. Пијан човек. Како што велеше, ќе ми текне еден мој комшија таму во Свети Николе на времето, он знаеше, па, почесто да се опива, беше од тие метал, металците, и знаеше да каже онака подсмешливо, абе си одам, ја вика, јас од град, вика си, доаѓам некај дома и кога тоа асфалтот скокна, вика, ме удри по чело. Е, па сега, дали асфалтот скокнал или... <laughs> Видите како пијаниот го доживува тоа. Се е испревртено, збрка, хаос во неговиот ум. И светот е наистина пред хаос, и во политичка смисла. Погледнете што се случува по светот. Посекаде гласови за војни, нели, како што вика во Матеј 24. Па Северна Кореја. Па видите какви лудаци ја зимаат власта. Па, не знам, звечкање на оружје тоа на, на нуклеарно, што може да значи ненадејно крај, смак света, нели? Па Сирија конфликтите, па насекаде, насекаде, врие. Венецуела исто така и на тој континент не е, не е мирно. Во економска смисла, што мислите дека ќе тераме вака со овие долгови и така натаму на светско ниво, ќе подосна ќе кажам некои податци кои ќе стигнеме кај тоа. И сега следа четвртиот и петиот стих, значи на повидок е хаос. Што вели, што е пораката до народот Божи, кој што се уште го има на секаде. Значи Божи народ има во сите цркви, на секаде и кај муслиманите и на секаде. Веле и чув друг глас од небото да веле излезете од неја народе мои, за да не бидете соучесници во незините гревови. Излезете од неја. И да не ги примите незините зла, зашто незините гревови стигнаа до небото. Сете се на цитатот што очитавме. Границата, вика, на злото, вика, уште малку ќе се исполни. Гревовите стигнаа до небото. И Бог вика се спомна за незините неправди. И понатаму сега, овој битен дел, што ќе се случи со тој систем? Библијата пророкува, кажува многу гласно и јасно. Значи, ќе завладеат, ќе владеат еден час. Што се случува? И што ако ние сме дел од тој систем? Како треба да се подготвиме за тоа последно време и последните настани? Ова е широка тема на вистина, меѓутоа ајде ќе скратиме колку можеме. Од осмиот стих подолу. Затоа во еден ден, во еден ден ќе дојде незини, ќе дојдат незините зла. Ово е изненадно, не ли? Ненадејно, во еден ден. Секи ќе случи за кратко. Помор, тара и глад, и ќе биде изгорена со оган, зашто е силен Господ Бог кој ја суди. Ке завладеат со јагнето, ли? Ама јагнето ќе ги победи. Затоа е битно да се биде на вистинската страна, на победничката страна. Деветиот стих. И ке заплачат и ке заридаат по неа земните цареви. Аха, оние кои што блуствуваа, Оние кои што имаат корист. Кои блуствуваа со неа и уживаа во незината раскош, кога ќе го видат димото незиното горење. Ке има многу плач. Стоејќи далеку заради стравот од низините маки ке зборуваат леле, леле, знаете колку пати овде е спомнат леле, леле, и царевите, и трговците, сите ке речат леле, леле, голем граде Вавилоне, силен граде, зашто во еден час дојде твојата пресуда, ненадејно. Да. 11 стих, и земните трговци ке плачат, ви ги трговците, финансиерите и ке ридаат по неа, зашто никој веќе не ги купува нивните стоки. Овој свет се движи кон економски крах. Тоа беа само, како да кажам, пробни балони кои што ги имавме, нели, пред не знам колку години беше економска криза и така на рецесии и така натаму. Земните трговци ќе плачат и ќе ридаат по неа, зашто никој веќе не ги купува нивните стоки. Стоки од злато, сребро, скапоценности, најразлични овде, сега да не читаме се, бронза, железо, мермер, балсам, цимет, мириси, во секој поглед. Трговија во различни сфери. Дури веле и кони и коли, и тела, и човечки души. Интересно. Трговија со тела и човечки души. 14 стих, и овошките по кои копнееше твојата душа си отидува од тебе и секој изобилство и секој сјај ти пропадна и нема веќе да го најдеш. Трговците на тие нешта кои се збогатија, ќе стојат далеку заради страф од низините маки ќе плачат и ќе ридаат, велејки, леле, леле, голем граде, облечен во лен и во проф, порфир и во црвена ткаенина, украсен со злато и со скапоцени камења и со бисери. Зошто во еден миг пропадна толкаво богатство. Ненадено, ненадени случувања. И секој кормилар, и секој морепловец и морнари, сите кои работат на море, застанаа далеко и викаа, гледајќи го димот на неговото горење, велејќи, кој беше како овој голем град? Во денешен термир, не само морнарите, не оние кои што нели тие трговски, трговачки бродови и така натаму трговија, знаете. Ево тука може да да берзите, <laughs> не знам да, да не спомнуваме, значи, во денешни термини, Wall Street, ќе пропадне. И вика гледајќи го димот неговото горење, велејќи, кој беше како овој голем град? И 19 зеки ги посипаа своите глави со прав и викаа со плач и тага, велејќи, леле, леле, голем граде, во кого се збогатија сите кои имаат кораби по морето, неговите скапоценности, зашто запусте во еден час во еден час, во еден ден, во еден миг. Ненадејно, ненадејен колапс во секој поглед. Во 17 глава гледаме, че тие политички елити, тие економски а, а, ли, лидери, значи, оние финансиери, црквата, од друга страна. Знаете ли во овој хаос, значи во економскиот крах и сите тие природни случувања што ќе се случат, кој ќе излезе како оној кој што, ете, навидум, ќе може да владее ситуацијата. Нема да може, меѓутоа, гјаволот ќе се послужи за да измаме уште некој. Кој е, кој е тој кој што е, како да кажеме, морален глас, глас на моралот под наводници, моралот во светот? Па, папата кој друг. Ке излезе Демек со решение. Среде, среде целиот тој хаос што ќе настане. Видите некои податоци кои што ги најдов, верам дека се приближно точни, барем овој првиот, затоа што имате и веб страна кај што може да го следите во живо, па дури и македонскиот долг, ама американскиот, која станува збор за едно од најголемите водечки економии во светот кај што се удираат во гради. А, под, пред некоја година, кога разговарав со газдата тамо наш, во Штип, тој баш така се удираше во гради, како што американци се удират и велеше, каков економски крах, ти немаш поима Америка колко е силна. Таа секе преброди, нема шанси да падне економијата во Америка. Нема, ша, нема, немаш поим, вика, какав бруто домашен производ има и така натаму. Да, ама имаме ли, имаме ли поима, имат ли поима американците кокави долгови имаат? 17 трилиони долари е надворешниот долг на Соединените Американски држави. 17 трилиони, не милиарди, трилиони. Да. Целиот долг, не само надворешниот, е 56 трилиони А замисли си, во банките има само околу 9 трилиони. Значи на оној измислен, измислена хартија онаа што е. Која што нема ни толку покритие, ни тие 9 трилиони немаат толку покритие. Значи замисли си, долгот е 56 трилиони, а во банките имате 9 трилиони. И сега на, настане некој Ете, помал хаос или таа економска криза што беше, и сега да влетаат сите во банките и да, да сакат да ги извадат парите, кај ќе ги најдат. Нема ви луѓе толку пари, нема шанси, иеко штампаат секој ден тоа. Вкупно на светско ниво, долгот изнесува 190 трилиони, а целиот БДП на светот се проценува на околу 70 трилиони. Па вие видите ја сликата. Три пати повеќе е долгот од бруто домашниот производ, од оно што може да се произведе. Кој што оди во свет? И ние се надеваме, не лажа тука, е, просперитет, не знам, подобар живот, не знам, платите ги се качат. Ба, добро, врете тоа, нели? Врете тоа. Нели, секој да се надева, секој сака некој динар повеќе во джевот. На поведок е хаос. Кога ќе се случи, ние не знаеме. Времето е кратко. Близо е крајот, вели Елен Вајт уште во тие своји цитати во своје време. Како да се подготвиме? Каде е нашата сигурност? Имаме ли ние сигурност во нашите банковни сметки таму? Ако воопшто имаме некој, некој динар тргнато на страна или сме во минус, најчесто. Имаме ли сигурност во тоа? Нема никаква сигурност, па еве видете што се случи во таа мала економска криза споредбено со тоа што ќе биде. Колку милиарди, милиарди некои изгубија пари. Во што имаме сигурност? Што? Во војската, во армијата, во не знам, ете, Ким Јонг Ун. Ке му се спротиставиме, ние имаме посилна војска. Мислам, не, ние. Нека не чува Господ од сите лудаци во овој свет, кои што, поготово оние кои што дошле на вла, до власт. Осмиот стих да опрочитаме повторно откровение 18 глава, каде е нашата сигурност. Затоа во еден ден ке дојдат незините зла, помор, тара и глад, и ке биде изгорена со оган. Зошто што? Силен е Господ Бог кој ја суди. Каја е нашата сигурност, ако не во Господа? Каква сигурност од материјални добри или не знам што од овој свет, луѓе? Па најде да се сетиме пак во онаа криза која што самиот Исус ја морал да преброди во Гециманија. Пазите, спротивно на зборовите на Павле, бидете, бдејте и бидете трезвени, што правиле учениците кога на Исуса му требало човечка подршка, затоа што бил човек, во човечка природа. Спиеле, на два-три пати доаја Исус да ги буди. Тие спијат, мака си немаат. Е па затоа во кризата потоа испобегале. Но оно што сакам да го кажем е Исус морал да помени с таква криза с која што и ние ќе поминеме, секој од, од нас има по некоја своја гециманија, која ќе немате никаква човечка поддршка, како што тој немал. Само тогаш единствено ќе можете да се фатите за, за Господа. Сете се на оној сон на Елен Вајт, на понаа патека која што се повеќе се стеснува, од една страна е дзидот, Се поте, се поте се станува патот, нели, таму почнали чорапите да си ги собуваат и све товарот го фрнали веќе. Одат по тие камења стрмни, се потесни, потесни, на крајот имате провалија некоја, мала, од позади, таму се гледа, така да кажам, новата земја, и само едно јаже кое што виси од озгора и кое што не му се гледа таму крајот, не, не знаете кај е врзано. Тоа е верата. Тоа е верата со Господа. Значи, доаѓате во ситуација каде што сте само зависни од Господа и ништо друго. Затоа што само Господ може да не спаси сигурноста е само во Него. Сам 46, да прочитаме некои стихови при крај сме. 46 псалм од 1 до 3, од 6 до 7 и 11 стих. Многу силни збори. Од први до трети, Господ ни е за засолниште и тврди на секојаш проверен помошни во неволја, затоа не се плашиме кога земјата се гулее кога бреговите се рушат во морето. Нека бучат и беснеат борските бранови, нека треперат планините од нивната жестокост. Кој знае колку пати овие зборови биле прочитани од верни луѓе. И тогаш во Мисисипи таа 69 година, и денес во Порторико или предходно во Флорида и така натаму. И да беснеат народите и да се распаѓаат царствата, штом неговиот глас и земјата ќе се, се растопува. Господ на двоинствата е со нас, тоа е 6 и 7 стих, сега сум. Значи да беснеат народите и да се распајаат царствата, штом неговиот глас и земјата се растопува. Господ на двоинствата е со нас, иако вовиот Бог е наша тврдина. 11 стих, повторување на 7 Господ на двоинствата е со нас, иако вовиот Бог е наша тврдина. Наша сигурност, единствена сигурност е во Бога. Откровение 18.14 сам по себе интересен стих, но да го повториме пак. И овошките по кои што копнееше твојата душа, си отидува од тебе, и секој изобилство и секој сјај ти пропадна и нема веќе да го најдеш. Што значат овие стихови, ако малку се замислиме лаво? Каде е нашиот приоритет? Некој спомна, мислам, Олгица беше. Во трупање на богатства на оваа земја? Па еве што станало, станало со богатствата. Се се извршило, нема да ги најдеш веќе. Кој е нашиот приоритет? Кај гледаме? Каде, каде го собираме нашето богатство? Дали на небото или тука на земјата? Во ред, да, нормално е за да живее човек, му треба основни средства за екзистенција и сето тоа, тоа се разбираме зашто зборувам. Значи, ништо сето тоа ќе пропадне. Мате 6.33 вели, најнапред барај го, барајте го Царството Небесно. И неговата правда, а за другото Господ се погрижил веќе. Се друго ќе ви обезбеди. Матеј 6.33 Приоритетно треба да ни е Божито царство. Да не се надеваме многу на човечки системи. <laughs> Затоа што барем ние многу добро знаеме, преминавме, живееме, го живееме периодот од премин од еден систем, комунизам, во еден друг систем. И сега, па бирете кој ви е подобар. Многу често пати слушам, подобро беше порано. Може би. Океј, но ниту еден човечки систем не може, не може, не може да обстане, не може да обезбеди права, мир, стабилност, не знам, здравство за сите, на сите да им се пуно и рамно. Нито еден човечки систем. Зошто? Затоа што во сршта на човекот, човечката таа падната природа е севишност и гордост бе шо очекуваме ние од човек? Сигурност е само во Господа. Сигурноста е само во Господа, треба да, да видиме што е наш приоритет и трета а, под, а, работа во контекст на ова што предходно го збрувавме е дека треба со вера да гледаме во вечното, во невидливите нешто кои што вели Павле во Коринќаните. Невидливото, не ова видливото, тука може да не занесе многу лесно. Затоа што во 19 глава Откровение потоа вели, значи се надоврзува на овој крах на тој човечки систем, падот на Вавилон, што, што следува? 19 глава откровение од први стих. Потоа чув како силен глас од множество на небото да зборува. Алилуја! Спасението и славата и честа и силата му припаѓаат на нашиот Бог, зашто се вистински правени неговите судови, зашто ја осуди големата блудница која расипа земјата со своето блудство. Кој ја расипува земјата? Кој го уништува моралот во овој свет? И, нели, блудницата, но и сите незини керки тамо, и така натаму, и така натаму, сите земни цареви, и трговците, сето тоа на куп учествува во расипувањето на земјата. И врз неа ја одмазди крвта на своите слуги. И повтор пат рекоа, алилуја и незиниот дим се издига во вечни векови. И паднаа 24 старешени, 4 живи существа и му се поклонија на Бога кој седи на престолот, велејки Амин, Алилуја. А од престолот излезе глас кој велеше Фалете го нашиот Бог, сите негови слуги и вие кои се боите од него мали и големи. Не е битно дали сте мали, дали сте големи, дали сте сиромашни, дали сте богати, побогати и така натаму. Ако сте на вистинската страна, ќе се радувате на крајот, затоа што јагнето ќе победи. И шестиот стих, и чув како глас од големо множество, и како шум на големи води, и како глас на силни громови кои велеа, велат Алилуја, зашто се зацари нашиот Господ Бог се мокне. Да, ќе се воспостави нов поредок, ама тој нов поредок ќе воспостави нашиот Господ, нашиот Спасител. Поредок во кој што ќе има правда, ќе има мир за сите, <laughs> ќе има, како што нели сега да не, да не звучам на некој политичар кој што ветува се и се што пред избори, ќе има ќе има мир, ќе има благосостојба, ќе има љубов, ќе има вечен живот. Ќе, ќе му нема крај. Ќе нема крај на благословите и на убавините. Господ тоа го подготвува за нас, а ние да му останеме до крајот верни. Нека му е слава на Господа. Амин.